Tāpēc vispirms aicināšu mūs nolasīt no Dieva vārda kopā. Ja jums ir bībeles, varat droši arī atvērt bībeles no Pētera pirmās vēstules. Lasīšu no otrās nodaļas, no 4. panta līdz 10. pantam. Pirmā Pētera vēstule, otrā nodaļa no 4. līdz 10. pantam. Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēka atmests, bet dieva izredzēts un dārgs Arī jūs paši kā dzīva akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību dievam un pienestu garīgus, dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Tādēļ raksta saka, redz, es lieku cienā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgajiem tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko namcēlāji ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedaudzības klinti. Tie, kas netic vārdam, klūp pār šo akmeni, tas viņiem ir lemts. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķi priesteru saimi, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus Jūs, kas reiz nebijāt dieva tauta, tagad esat dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim. Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kur Tu caur savu apostulu Pēteri esi mums atstājis. Un šajā brīdī gribu Tev lūgt, lai Tu palīdz man tavu vārdu skaidrot skaidri, tam neko nepieliekot un arī reizē neatņemot. Lai tavs vārds ir tas, kas mūs iedrošina un stiprina šajā rītā caur tavu gāru. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen! Tad, kad jūs esat atnākuši šeit uz Dieva namu, jūs savā ziņā esat drošā vidē. Neviens, kas jums šeit sēž blakus, nebakstīs ar pirkstu, neteiks jums, un tu ko tici dievam? Jo šeit mēs visi nākam uz dievnām, tāpēc ka mēs zinām, ka dievs ir. Un mēs, taisn otrādi, mēs nākam pie viņa meklēdam kaut kādu iedrošinājumu, kaut kādu stiprinājumu. Citreiz mēs pat neesam sev paši nodefinējuši ļoti skaidri, kas tas ir, ko mēs meklējam, bet mēs zinām, mēs vēlamies saņemt no Dieva stiprinājumu ikdienai. Tad kas ir tas, kas ir savādāk no tā, kad mēs esam šeit un kad mēs esam ārpus Dieva nama, kad mēs esam savā ikdienā? Tas ir tas, ka ārpus Dieva nama mēs zinām, ka lielākā daļa cilvēku negrib dzirdēt un nevēlas pieņemt, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš pie Dieva. Lielākā daļa to uzskatīs, ka tas ir pārspīlēti. Varbūt ir pieņemams, ka ir Dievs kā ideja, varbūt arī pieņemams, ka Dievs ir kā spēks, bet ne tas, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš pie Dieva. Tas ir Tā, tā ir tā atšķirīgā vide šeit un ārpus šejienes. Un tad, kad Pēters raksta šo vēstuli, es jums atgādināšu pirmās nodaļas, pirmajos pantos viņš raksta, es rakstu jums visiem, kas esat izkaisīti pa visu pasauli. Un viņš uzskaita vairākas vietas. Tā doma ir tā, jūs atrodaties vidē, kas nav draudzīgi pret jums. Viņi vērtēs ne tikai to, kā jūs dzīvojat, bet viņi arī kritizēs jūs par to, ko jūs runāsiet, ja jūs runāsiet par Jēzu Kristu. Tik ilgi, kamēr jūs nerunājat par Jēzu Kristu, jūs esat brīnišķīgi cilvēki. Jūs esat uzticami, kārtīgi, ar jums var rēķināties, visu, ko vien darba devējs var gribēt. Bet tik līdz jūs gribēsiet runāt par Jēzu Kristu, tā būs stop. To tu vari darīt svētdienā. To tu vari darīt savās mājās. Bet neuzpilījies man, nenāc pie manis ar to. Un ir ļoti reti, ka Dieva gars ir īpaši sagatavojis kādu cilvēku dzirdēt šo vēstu un saņemt to. Un tāpēc, tad, kad Pēters raksta savu vēstuli, viņš mūs sagatavo, viņš mūs sagatavo, tad kā mums īsti dzīvot? Un es uzreiz jau gribu jums norādīt šīs uh, dienas nolasītā teksta struktūru, lai mums ir vieglāk sekot līdzi. Ievērojiet 4. pāns, Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēka atmests, bet dievi izredzēts un dārgs. Ir par Kristu, par Jēzu Kristu. Piektais prāns. Arī jūs paši kā dzīva akmeņi tiekat uzcelt par garīgu namu, lai būtu par svētu priestrību dievam, pienest garīgas dievam tīkamas upurus caur Jēzu Kristu. Ir par mums, par kristiešiem. Tātad mēs redzam ceturtais pāns par Jēzu, piektais pāns par mums, par kristiešiem. Tālāk no sestā līdz astotam pāntam Mēs redzam citāts no vecās derības par Jēzus Kristu. Un tālāk 9. 10. pāns atkal, bet jūs esat izredzēts cilts, kur arī ir citāts no vecās derības, ir par kristiešiem. Jēzus Kristus, kristieši, Jēzus Kristus, kristieši. Tā ir tā teksta struktūra šodien. Līdz ar to tas, ko mēs Tad, kad skatāmies uz šo raksturvietu, kuri mums šeit norādīts mērķis, kāpēc šī raksturvieta ir uzrakstīta, kāpēc šie panti ir pateikti, kāpēc Dievs mums to grib pateikt, mēs nonākam pie 9. panta, kur viņš saka, jo mērķis ir, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Un tas dabiskais jautājums ir, vai es šodien sludinu Dieva izcilos darbus? Vai es zinu, kas ir Dieva izcilie darbi? Vai man ir kaut kāds šķērslis, kāpēc es esmu gatavs dzīvot kristiešu dzīvi, bet nesmu gatavs runāt par Dievu darbiem? Un ja mēs skatāmies Pētera vēstuli, tad nākamās, uh, nākamie pānti, nākamās nodaļas būs par kristiešu dzīvi. Bet līdz šim brīdim Pēters runā par to, jums ir arī jāstudina. Līdz ar to šajā dienā, kad mēs uh, šo tekstu domāsim, es uh, gribu apkopot uzreiz, kas būs jau galvenā doma šajā tekstā ir, mums nav jākaunas. Jo sastajā pānta beigās viņš saka, jūs nekad nebūsiet apkaunojot, ieticēsiet Dievam. Mums nav jākaunas, ka esam kristieši, jo Dievs mūs ir padarījis par tikpat īpašiem, kāds ir Dievam Jēzus Kristus. Un mērķis ir, lai mēs sludinātu viņa izcilos darbus. Viņš mūs ir padarījis par tik īpašiem, kāds ir arī pats Jēzus Kristus Dievam, lai mēs sludinātu viņa izcilos darbus. Tātad, nonākot pie 4. pānta, vēlreiz mēs skatāmies, kas ir Jēzus. Ko Dievs saka, kas ir Jēzus? Izredzēts un dārgs. Un mēs šo varam atrast vairākas reizes atkārtot. 4. pantā izredzēts un dārgs. Tāpat 6. pantā viņš ir izredzēts un dārgs stūrakmenis. Tas tiek atkārtos vairākas reizes. Bet kas ir tas, ko cilvēki domā par Jēzu? Arī ir pateikts 4. pantā - cilvēku atmests. Ja mēs tagad salīdzinām, cilvēku uzskats ir, Jēzus ir cilvēku atmests, Dievu viņš nav mums vajadzīgs, Un ir tikai viens pretī Dievs, kurš saka, nē, viņš ir izredzēts un dārgs. Kur viedokli mēs klausamies? Tie, kas še, še, sēžam šodien šeit, mēs sakam, protams, ka dievi. Bet izējot ārpus baznīcas sienām, jebkuru citu tēmu paņemiet. Kam ir taisnība? Vienam cilvēkam vai vairākumam? Un izrādās, ka ir veikts pētījums. Tas nav saistīts ar kristietību, bet vienkārši ir veikts pētījums kur viņi veica pētījumu, saicināja cilvēkus un reizē arī jau sarunāja ar dažiem no cilvēkiem dažas atbildes. Un viņi pārbaudīja, kā cilvēks, kurš nezina, ka ir kādi, ar kuriem ir sarunāts, kā cilvēks, kurš nezina, rēģē tad, kad mainās cilvēku viedoklis. Un viņi pirmā reizē teica tā, labi, desmit cilvēki, mēs pateiksim kaut kādu patiesu teikumu, un visi cilvēki teiks, jā, šī ir patiesība. Bet tikai viens, lai saka, nē, nē, nē tie ir meli. Un paskatīsimies, vai cilvēks, kas tiek pārbaudīts, vai viņš runā patiesību vai melus. Un tad, kad viņi to prezentēja, tad cilvēks teica, jā, jā, viņš viss ir patiesība. Bet tik līdz viņi nonāca līdz punktam, ka no desmit cilvēkiem astoņi teica, pilnīgi pretējo, Tad cilvēks pakļāvās spiedienam un teica, jā, jā, jā, tas, tā ir īstenībā taisnība. Kaut gan viņš zina, kā ir patiesība. Līdz ar to viņi pierādīja, zinātnieki pierādīja, ka vairākums spēj cilvēkus mainīt ar pārliecību, kas ir patiesība, kas nav. Pat tad, kad viņi zina, viņi pakļaujas spiedienam. Ne visi, 75% gadījumos tas notika. Tātad ir 25% gadījumu, kur cilvēks pastāv, nē, es zinu, man var visu pasauli stāvēt pret, es zinu, kas ir patiesība. Bet tikai 25% ir gatavi par to stāvēt atklāt un pateikt un nekautrēties un nebūt saskaņā ar to, kas ir populārais viedoklis. Un šajā brīdī, kad mēs runājam par to, domā par Jēzu Kristu cilvēku, cilvēku atmes. Mums nav jāstrīdās. Šodien lielākā daļa cilvēku uzskata, Tas nav vajadzīgs, tas nav aktuāli. Ko domāja Dievs par to? Izredzēts un dārgs. Ko mēs lasām tālāk piektajā pantā? Dievs arī mūs ir izredzējis īpašam un uzdevumam. Un viņš saka, jūs esat priesteri, lai jūs būtu kā priesteri, svēta priesterība Dievam, pienestu garīgus, Dievam tīkams upurus. Un kur šeit ir tā, tas vārds, kas mūs sasaist kopā, ir tas, ka viņš saka, arī jūs esat kā dzīva akmeņi. Iepriekš tas tika teikts par Kristu, viņš ir dzīves akmens, arī jūs esat kā dzīva akmeņi. Ja mēs pajautāsim cilvēkiem, ko viņi domā par mums ārpus baznīcas, tad mēs atšķirīgs ne ar ko no, no tā, kāds es esmu. Mēs ne ar ko neatšķiramies idejiski. Mēs esam nu, Esam citreiz pat sliktāki nekā viens otrs, kurš nav baznīcā. Bet ko domā Dievs par mums? Ir pavisam kaut kas cits. Tas, ko Dievs domā par mums, ir, ka jūs būtu par svētu priesterību Dievam, pienest garīgus Dievam tīkams upurs caur Jēzu Kristu. Un līdz ar to tālāk mums ir jādomā, kas tad īsti ir tas, kas ir izmainījis mūsu status Dieva acu priekšā? Kas ir tas, kas maina Dieva vērtējumu un skatījumu par mums? Protams, kā kristieši mēs jau varam paredzēt, kā šī svētruna tiks attīstīta, bet paskatīsimies, no kurienes Pēters ņem pamatojumu. Un vispirms viņš citē 118. psalmu 22. pantu, un ja jums ir līdz Bībeles, jūs varat droši atvērt un jūs varēsiet redzēt tieši šos pašus vārdus, kas ir citēti no 6. līdz 7. 8. pantam. Un šeit apostols Pēters citē trīs rakstvietas. 118. psalmu 22. pāns, Iesejas grāmatas 28. nodaļas 16. pāns un Iesejas grāmatas 8. nodaļas 14. 15. pāns. Pēc būtības Pēters mums atgādina, ka vēsture pati par sevi pierāda, ka nevis cilvēku vērtējums, bet gan Dieva teiktais piepildās. Jo ja jūs atvērsiet Iesais grāmatas uh, kontekstu, kurā, kurā vietā to Pēters ņem šo citātu, tad viņš saka, vai es jums neteicu caur praviešiem, ka nāks sots? Pravietis iepretim visām citai jūdas Izraēla cilvēku tautai bija viens pret pārējiem. Viņš saka, vairākumam nevienmēr ir taisnība. Bieži vien tas, ko Dievs saka, ir tikai varbūt viens, divi, daži cilvēki, kas to apliecina, bet viņiem ir taisnība. Kāpēc viņiem ir taisnība? Tāpēc, ka to Dievs saka. Un līdz ar to mums var šķist, ka taisnība ir vairākumam, bet Dieva vārds mums atgādina, ka taisnība vienmēr ir Dievam. Pat ja to pauž tikai viens pravietis, pat ja to ir teicis tikai viens Jēzus, pat ja to saka tikai viens Dievs. Es atceros reizi, Beata bija vēl maza. Droši vien viņai bija kādi 3, 4 gadi. Un viņa vienreiz man stāsta par džungļiem, Un es saku, nu, tu zini, kā ne visur džungļos viņa zināja patiesu dievu. Viņa pielūdza elkus. Un, un, un, un viņi upurēja savus bērnus dažus ciltus, ja. Es teicu, tas e, nav tā tik skaisti, kā rāda, ka vienkārši džungļi skaisti zaļā krāsā un, un, un, un visi skrien ar lokiem un tā. Viņa saka, tēt, bet tu nezini. Pa televizoru zina, ko stāstīja. Un viņi man stāsta stāstīt, ko televizors stāsta. Un es tajā brīdī biju pārsteigts, ka jau trīsgadīgam, četrgadīgam autoritāte ir nevis tas, ko teica, saka, bet tas, kas televizorā tiek teikts. Ja? Te tu taču neesi tur bijis, tu nezini. Es redzēju, viņi tur bija džungļos, viņi stāstīja, kāda ir dzīve džungļos. Ok, viņi zina, kāda ir dzīve džungļos, bet Bet Dievs savu, savu vārdu mums kaut ko atklāja par, par kaut kādām pamatlietām. Šis spiediens jau tālāk turpinās gan dārziņos, gan skolās, un ja mēs skatīsimies arī mūsu ikdienas dzīvē darbā, tās vērtības, tās diskusijas, kas notiek, ir atšķirīgas bieži vien no tā, kas ir Bībelē pausts. Un arī es pats sev atzīstu, ka es bieži vien padomāju, O, es nepiekrītu, es domāju savādāk. Bet es neiesaistos diskusijā. Es neesmu gatavs uzreiz paņemt uz sevi visu uguni. Mēs ejam pusdienās pieci cilvēki, četri sāk runāt par to, ak, šausmas, cik briesmīgi, Irānā pat nedrīkst būt seks pirms kāzām. Un es ne, piektais pat neiesaistos diskusijā, ka tas ir pareizi. Jo tajā brīdī man šķiet, pagaidi, paga, ja es teikšu, ka tā ir taisnība, es piekritīšu īstenībā viņu, ka viņi islām ticību māca. <laughs> es jau sāku aizdomāties par visādām citām sekām, pat neiestājoties par to, ko tad īsti Bībele māca. Un tajā brīdī, kad es šo rakstuvietu pārdomāju, man nāca atmiņā šis teiciens, kurš bieži vien ir ļoti populārs starp kristiešiem. Evangelizē cilvēkiem, un, ja nepieciešams, tad lieto arī vārdus. Un kas tā doma ir tāda, ka tu ar savu dzīvi pierādi, ka tu tici Dievam, bet runāšanai tas nav tas svarīgākais. Kur pretī Pēters pilnīgi skaidri mums liek norāda šeit, ka mūsu uzdevums no Dieva šeit ir, lai mēs stāstītu citiem. Jā, stāstīt nevis tikai ar savu dzīvi, bet stāstīt. Un ja mēs skatāmies, kas ir šodien mums šī teksta tāds tā kā jautājums. Vai mēs noticam tam Dievu vārdam, kas ir rakstīts sastajā pāntā, ka tiem, kas ticam, kas ticam uz viņu, ka mēs nekad netiksim apkaunoti? Jo tas neērtības punkts tajā brīdī, kad mēs neatveram savu mutu ar savu redzējumu no tā, ko Dievs mums ir atklājis caur savu vārdu, bieži vien ir tieši tas, ka mazliet ir kauns. Tas nav tāpēc, ka varbūt mēs nezinātu, ko Dieva vārds saka, bet ir tā nē. Nu, kā tad es tā nostāšos pret viņiem? Nu, kā tad es viņiem tagad izskaidrošu, nu tā paskaidrošu, ka seks nav labi? Varbūt ir labi. Un šodienas pasaulē tas, tas, tas valda tas uzskats katram savu taisnību. Un kā tad es tagad nākšu kā kristietis un teikšu, nē, ir tikai viena taisnība un tā ir no Dieva? Tās nērtības mums ir uz soļa. Bet tas, kas mums palīdz un ko arī Pēters cenšas palīdzēt kristiešiem atgādinot, viņš saka, tiem, kas tic, viņi nekad nepaliks kaunā. Jā, varbūt tu būsi kaunā tagad, bet ne kopumā. Bet ne kopumā. Tu netiksi apkaunots. Taisn otrādi mēs lasām ka tie, kas netic 8. panta beigās, tie, kas netic vārdam, tie klūpā šo akmeni, un tas viņiem ir lemts. Kas arī piepildās vecajās darībā, ka bieži vien tie, kas neticēja pravietojumiem, neticēja par to, ka nāks sots, viņi beigās saņēma sodu. Neskaitām stāstu vecajā derībā par to. Un tā Pēters tālāk, kad viņš runā no 9. un 10. pantā, ko viņš saka, bet jūs esat izredzēts cilts, jūs esat ķēnišu priestars saim, svēta tauta, viņa īpašums, kas jūs no tums ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas nebijāt dieva tauta, tagad esat dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Kas ir tas, ko viņš mēģina mums pateikt caur šiem pāntiem, citējot otro mūzes grāmatu, ceturto mūzes grāmatu, Hozejas grāmatu. Ja jūs rūpīgi izlasīsiet šīs rakstvietas, kas ir otrā mūzes grāmatā, ja jums ir bībelēs uh, at, at, uh, piesaistītās rakstvietas, tad jūs redzat, ka tur no otrās mūzes grāmatas un no ceturtās mūzes grāmatas ir tas citāts par to, ka viņš saka, jūs esat īpaša tauta. Un es jūs neizredzēju tāpēc, ka jūs esat visvarenākā tautas pasaules. Tas ir otrādi. Jūs bijat spītīgākā, kādu varēja atrast. Bet es jūs esmu izredzējis. Un arī tur jau vecā derībā Dievs saka, lai jūs būtu par gaismu pagāniem. Lai jūs būtu par gaismu tiem, kas netic. Ja jūs atvērsiet Hozejas grāmatu otrās nodaļas 25. pāns, jūs skaidri un gaiši redzēsiet ka tur ir, uh, Hozejam bija divi bērni, kur katrs, katram bija iedots vārds. Ja jūs neesat lasījuši Hozejas grāmatu un neatceraties šobrīd, kā sauc šo bērnus, jūs nekad neuzminēsiet, kā viņus sauc. Un šos vārdus Dievs teica, ieliec saviem bērniem sekojošus vārdus. Ne mana tauta, tas ir vienā vārdā ebreju valodā. Un otrs bērnu vārds ir neapžēlots. Un nu, jūs iedomājieties, mēs skolas solā bieži vien sēžam, jā, un atceraties, kādreiz izsauc dzīvoli skaitīt, nu tur Jāni lūdzu, tur Anna lūdzu, neapžēlotais lūdzu. Vai arī tu neesi mans. Bērnu vārdu. Un tajā vietā Hozējas grāmatā Dievs saka, bet es, es esmu savādāks. Es piedodu. Un es viņus saukšu par savu tautu. Un es viņus apžēlošu. Un viņš to mēģina caur, caur Hozejas uh, dzīves, personīgās dzīves uh, notikumiem parādīt. Viņš saka, jūs kā tauta, jūs tik viegli pa, paļaujaties līdz vairumam, vairākumam. Jo kā, kā Izraēla tauta sagrēkojās pret Dievu? Bija tas, ka viņi vienkārši ieprecējās ar apkārtējām tautām. Ja? Un uh, tas, ko, kas cilvēkiem varbūt nepatika, uh, šodien mēs to nosodītu, ja? bet tad, kad ir ģimenes situācija, tās izmaiņas notika ģimenes kodolos, tad varbūt sāksim arī to saprast. Problēma bija tā, ka vai nu aprecot ar sievieti, kas nāca no citas tautas, vai aprecot vīrieti no citas tautas, Viņi teica, nē, ir cits Dievs. Dievs nav vienīgais Dievs, kur tu pielūdz. Ir arī citi. Un tad, kad tu mīli kādu cilvēku, tad tu negribi uh, dzīvot kara situācijā. Un Dievs saka, un tādā veidā jūs patiesībā sev ģimenēs vienkārši atļāvāt ienākt tam, kad ir cita Dieva. Jūs sākāt atļauties pielūgt cits Dievs. Un ja mēs paskatāmies šodien, paņemiet mājās savu ģimenes situāciju. Jūs ziniet, ka ir tie brīži, kad vīrs un sieva nepiekrīt kaut kam. Vienalga. Nu, vajag vāzi nopirkt. Vienam viedoklis, ka vajag tādu, otram tādu. Vajag tapetes izlīmēt, vienam viedoklis, vajag tādas tapetes, otram tādas. Ir lietas, kuras mēs Laulības sākumā bijām gatavi palikt un nedēļu nerunāt viens ar otru, ja? bet laulība ejot uz priekšu, mēs saprotam, ir maz svarīgas lietas. Un, un ko tik tu neesi gatavs upurēt mīra, mīļā, miera laba? Un tas, ko Dievs pārmet, jūs bijāt gatavi pat atteikties no manis. Tikai tāpēc, lai būtu miers ar cilvēkiem. Un tas, ko mēs redzam šeit, viņš saka, Lai arī jūs bijāt atkāpušies, un man bija visas tiesības teikt, jūs esat aizgājuši no manas prom un pateikt, jūs nesat man tauta. Es jūs savā žēlastībā saucu par savu tautu. Savā žēlastībā. Un tas ir tas, ko mēs varam arī redzēt šīs dienas rakstvietā, ka mums ir jājautā sev, vai man ir šodien kauns būt kristētiem? Sev saukt par kristieti iespējams nav kauns. Bet vai man ir kauns runāt par to, kam es ticu? Vai man ir tāda brīvības sajūta runāt par dievu izsalējiem darbiem? Vai es vispār tā varu nodefinēt, kas ir dievu izsalie darbi? Ja mēs skatāmies no raksturvietas, ko raksturvieta mums atklāja, kas ir tad, kas tad ir tas dievu izsalais darbs? Tas ir Jēzus Kristus. Viņš visu atmests. Mēs neesam aicināti izgudrot savu evaņģēliju. Mums ir tikai šī raksturvietas kontekstā vien jau mēs varam paņemt un teikt, es zinu, ka tu nepiekrīti, ka Jēzus Kristus ir svarīgs un, un dzīvība ir svarīgs. Bet ļauj man pateikt, ka nevienmēr lielākam vairumam ir taisnība. Mēs varam sākt stāstīt par to, kā Dievs ir pierādījis, ka tad, kad viņš kaut ko ir teicis Bībelē, viņš to vienmēr ir izpildījis. Un ja Dievs teica, ka tauts tiks iznīcināts, ja neatgriezīsies, viņš to izdarīja. Ja Dievs teica, ka nāks no uh, dienās plūdi, viņš to izdarīja. Un ja Dievs vēl joprojām šodien mums ir atstājis nākamo sodu, kas nāks, ja tu neticēsi, tu būsi, tu būsi miris uz nāvu, uz mūžu mūžiem tad tas piepildīsies. No pierādījuma viedokļa mums ir viss pamats ticēt tam, ko Dievs saka. Un mums ir vienkārši jāsaka, bet vai tu saproti, ka Dievs ir teicis, ka Jēzus Kristus ir vienīgais, kas ir ceļš pie Dieva? Mēs, mēs, mēs nevaram būt kristieši un runāt par kristietību, nerunājot par Jēzu Kristu. Mums ir jārunā par Jēzu Kristu. Ka viņš ir veids šo žēlstības darbu caur Jēzu Kristu mums dādām sacīdams. Tu vari būt mans bērns, tu vari būt mana tauta. Jo jautājums ir, vai es runāju par Jēzu Kristu savā dzīvē, vai man ir kauns runāt par Jēzu Kristu savā dzīvē. Vai es pakļaujos vairākumu viedoklim par Jēzu un sevi, vai es paļaujos uz Dievu vērtējumu par Jēzu un par sevi. Līdz ar to no vienas puses rakstvieta ir ļoti iedrošinoša. Bet tas, kas mūs uh, var izdrošināt, ir tikai mūsu pašu vērtējums. Mūsu pašu vērtējums par sevi, vai mēs sevi uzskatām, ka mēs tiešām esam īpaši Dieva acīs, ka Viņš tiešām mūs ir izredzējis, un arī mūsu pašu redzējums un vērtējums par Jēzu, vai tiešām, vai tiešām Viņš ir vienīgais kas nozīmēs to, ka cilvēks būs dzīvībā vai nāvē. Ja varbūt mēs kaut kur paklausīsim somu turām arī 20% iespējamību, nu, ir taču arī citādāk veidi, kā Dievs var izglābt šos cilvēkus. Uz papīra mēs uzrakstīsim pareizi testu, bet tiklīdz mēs būsim starp vairākumu, vai mēs joprojām būsim tie 25%, kas teiks, nē, ir citādi. Vai arī mēs iesim ar 75% teikt, nu jā, ir arī citi veidi. Līdz ar to Pēters mūs grib iedrošināt, paliec pie mazākuma. Paliec pie mazākuma. Ir viss pamats ticēt mazākumam. Tic uz Dievu, tic uz Dievu vārdu, tic uz Jēzus Kristu, runā par to. Šajā brīdī mēs arī, kā jūs zināt, ir pirmā svētdiena un šajā draudzē pirmā svētdiena ir īpaša, kad mēs atceramies, ko Dievs caur Jēzu Kristu mums ir darījis. Un uh, pirms mēs, uh, pirms mēs uh, tagad uh, ņemsim dalību, es gribu izdarīt divas lietas. Viens es gribu izlasīt no Pāvila vēstules korintiešiem, ko, ko, kas ir svētais vakarēdiens. Paņemšu bībeli. Pāvila vēstuli korintiešiem, ja jūs vēlaties, jūs varat lasīt līdzi. 11. nodaļa. No 23. panta mēs lasām sekojušus vārdus. Jo no kunga es esmu saņēmis, ko arī es jums mācu. Kad tas kungs tanī naktī, kad viņš tapa nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums taps dota. To dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manā asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdam. Cik kārt jūs no šīs maizes sēdat, no šī biķera dzerat, pasludiniet kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Šis ir tas pamats, kas mums ir vienmēr kā atgādinājums par to, kas ir svētais vakarēdienas. Jautājums ir, vai es tam līdz galam ticu? Un tāpēc apustuļi, um, kad visur gāja, un viņi gāja katrs uh, savā virzienā. Kristētība izplatījās uz dažādām uh, tajā laikā Romas impērijas valstīm, uh, mazajām no valstiņām. Un līdz ar to bija jā, jā, jā, jājautā, kas ir tas, kas mūs vieno. Jūs zināt, ka arī tad, kad latvieši ir šeit, latvieši ir kaut kur īrijā, latvieši ir Amerikā, ir Kanādā, jautājums ir, kas mūs vieno. Ja? Tāpat arī kristiešiem. Kas ir tas, kas kristiešus vieno? Un tā ir šī vienkāršā ticības apliecība, kam mēs ticam. Kas ir tas, kas mūs vieno? Tas ir Kristus. Un tāpēc vairākus gadsimtus ejot uz priekšu un jautājot, kas ir tas, kas draudz dažādās valstīs, dažādos gadsimtos. Kas ir tas, kas to vienos? Viņi uzrakstīja īstu ticības apliecību, ko es arī gribu šodien jums nolasīt, lai mēs to izlasam un pārdomājam un, un jautājam, vai es tam piekrītu. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzims no jaunās Marijas, Cietis zem poncija pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāps ellē. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju, tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgu dzīvošanu. Ja tā var teikt, tas ir tas ticības kodols, ko mēs sakam, tas ir tas, kas mūs vieno. Un ja mēs šeit esam, un mēs saprotam, Dievs mūs caur Jēzu Kristu ir padarījis par priestarsājiem. Viņš mums ir uzlicis to pienākumu, ko viņš uzlika priestariem Izraela laikā - salīdzināt tautu. Viņš mums ir uzlicis ejiet un sludiniet, ka ir pieejama salīdzināšanās ar Dievu. Caur Jēzus Kristus upuri jums ir pieejama piedošana. Mēs šajā dienā to pieminēsim Jēzus Kristus darbu. Un es aicinu, ka mēs tie, kas ticam, patiesi ticam, ka mēs to arī taram ar, ar drošību. Mums nav jākaunās, mums nav jābaidās. Kā Dieva vārds mums māca, tavu grēku tev ir piedot, ja tu tos nožēlo jo Dievs ir uzticams un taisnīgs, ka viņš tos piedod un aizmirst. Un ja šodien ir kādas lietas, kas jums šķiet, es neesmu varbūt cienīgs saņemt svēto vakarienu. Ja tu tici uz Jēzus Kristu, ja tu patiesi nožēlo, tici uz viņu vārdu, tad viņš kaut arī ir vienas iepratī tavai sirdsapziņai. Ir spēcīgāks, viņas vārds ir spēcīgāks. Un mēs varam uzticēties, ka man grēki ir piedod. Un ja jūs gadījumā esat ciemiņš un viesojaties pie mums un jūs nesat vēl apzināti izdarījis izvēli sekot Kristum un jūs nesat apzināti sapratis līdz galam, ka Dievs tiešām ir piedevis jums jūs grēkus. Un jūs nepiedarat kādai konkrētai draudzē. Jūs vienkārši varat skatīties, pārdomāt to, ko mēs esam šeit runājuši. Un te brīdī, kad tiks piedāvāt maize un, un kausiņu, Jūs vienkārši varat palaist to garām un, un, un neņemt dalību. Bet pārējiem visiem uh, Dievs ir sagatavojis. Dievs ir sagatavojis jums, uh, kā viņš teica, jūs esat mana tauta. Kas nebijāt apžēlot, jūs esat apžēlot. Un to mēs atgādinām sev caur uh, kopīgu ēšanu, maizes ēšanu un inzeršanu. Es aicināšu tagad uh, Filipu fonā eh, mums uh, kādu mūziku spēlēt, ka mēs uh, nostāsimies, sagatavosim un pēc tam aicināšu kopā mūs pie svētā.